To hupokauston kai ho koiton To hupokauston echei epano ta fatnoma katosen de edapos odas sanidosen epsefosetumenon kai tesseras toichus tapesi e sdografe emazi kosmoumenos Thourizen hualina is kai te caminoe thermainetai. Ta tu hupocaustu chresteria, chremata anancaia, tauta esti. Thranoi, hedrai, trapesdai, metaton ton trapesdo foron, kai hupopodion, kai hupostromata, alla de kai pinaces graficoi prosfartontai pros to hedeos koi mastai estin en eunaterioe lectron epi ton tes clines pleuron kai tu formu sisurais kai stromnais hupostromasi estromenon to genion hupo tes kefales estin he cline toe conopioe perica luptetai. He ure tris tei tes cistidos ecenoosei sum ferei, anancaia est in.